Hristos voskrese iz smrti, smrti u smrt pobra, Isuši okrobje života roba. Slavu tu i Sinu i i Duhu sa uvek i u vekove vekovani, Gospode pomovi, Gospode pomovi, Gospode pomovi, Oče, blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Hristos Otkrse, braći i sestre, imamo blagoslov, ne po prvi put da naš pastir Dragan Sanišić, jedan od starijih u našoj mitropoliji, samim tim i iskusnijih, da bude večeras sa nama i u svjetlosti praznika Hristovog svjetlog vaskrsenja, svjetlog jer ta svjetlost otvara oči svima onima koji su grihom slijepljeni, da nam pomogne da tu svjetlost bolje razumijemo, u crkvi primimo, čuvamo, više cijenimo i da nas podsjeti na to i u isto vrijeme metod onih poslanika koji je Vaskarski gospod poslao u svijet da ga prosvećuju. Ovih dana, tačnije jučer svarili smo dva velika radna apostolna prosvetitelja e, Kirila i Metodija, e, koji su u velikoj mjeri zaslužni što naš slovenski rod progleda i je od dana današnjeg gleda i ako hoće može još više, a oni na tragu njihovih učitelja, svi na tragu svetih apostola, apostoli vođeni duhom svetim, duhom presvetim. Zato večeras još jednom blagodarimo Otcu Draganu, nasledniku Eh, apostolske i svešteničke i službe i misije, prvenstveno prosvetiteljske, pa nam pomogne da bolje razumijemo misiju crkve i naše mjesto u njoj, prvenstveno nas kao razvabljenih, kao slijepih, ali kao onih radi kojih je svjetlo došlo na svijet, radi kojih je Bog svjetlost i svetlosti od Boga postao čovjek i kroz tu tajnu okrućenja otvorio nam vječne svijetle horizonte carstva. Hrstu, molimo se da i ovo veče bude u duhu prosvjetiteljstva naše svete pravoslavne vjere. Oče vam još jednom hvala na žrtvi i nerazumljavanju. i igumane, draga braće i sestre, želim sve da vas pozdravim radosnim pozdravom Hristos Voskrese. Evo, mi se nalazimo upravo u susretu velikog praznika gospodnjeg vaznesenja, a danas e, u ovu nedelju Čuli smo evanđelje o slijepome i tom događaju posvećena je ova nedelja koja se zove još i nedelja o slijepome. I vidjeli smo tamo i čuli kako je gospod Isus Hristos iscijelio slijepoga od rođenja. To je bio događaj koji se bilježi u evanđelju i čita se u crkvi i kako se taj događaj rasprostire kroz sve vjekove i na naš život i kako se taj događaj može razumjeti i u kontekstu jučerašnjeg praznika svetih apostolskih e, trudbenika e, Kirila i Metodija u slovenskoj misiji. Naime, e, u to vrijeme, u devetom vijeku, e, pojavio se jedan spor zvani trojezična jers. Naime, e, smatralo se od određenih krugova da se evanđelje može propovijedati, slušati i čitati samo na tri jezika, jevrejskom, grčkom i latinskom. I da na ostalim drugim jezicima e, evanđelje ne treba e, čitati i javljati riječ Božju. E, međutim, slovenski prosvetitelji Kirilo i Metodije, oni su bili dublje vjere i oni koji su ih poslali u svoju misiju i koji su ih pozvali u svoju misiju i računali su da se evanđelje može e, propovijedati i čitati i slušati na svim jezicima, a pogotovo na slovenskom jeziku, jer sama riječ slovenski znači slovesni, znači oni koji su poznavali slovenski jezik, imali prilike da ga čuju, nazvali su ga slovenski, e, što na neki način ukazuje da je taj jezik prepun slovesnosti. Međutim, u tim oblastima gdje su došli Kirilo i Metodije, to je, kako se navodi i u žitijama i u istorijskim dokumentima, oblast Moravske, tada su vršili službu njemački sveštenici i oni su naglašavali e, latinski jezik kao bogoslužbeni jezik i samo da se zna da je u to vrijeme e, crkva bila jedinstvena, istočna i zapadna. Tako da je unutar e, same crkve vladalo to jedno mišljenje da je evanđelje najsadržajnije, značajno i razumljivo u dubljem smislu na latinskom, grčkom i jevrejskom. I oni su se suprostavljali e, toj misiji, iako su sve ta braće bili obrazovani ljudi, potira, poticali plemičke porodice, imali e, i dozvolu e, tadašnjeg bizantijskog cara i carigradskog patrijarha, njemačko sveštenstvo koje je bilo u tim krajevima, i su osporavali i paralisali tu misiju. E, I tako je taj spor e, došao i do samog pape. I oni su bili pozvani u Rim da se opravdaju, da dokažu smisao te misije, da to objasne. I kako je to moguće da se i kako oni imaju argumente za to da se evanđelje može čitati i prevoditi na slovenski jezik. I upravo ova nedelja slijepome me u čemu je e, dodirna sa tim događajem misije slovenske braće. Jer e, i u vrijeme Isusa Hrista e, dok je propovedao na zemlji, postavljano je pitanje da li se može u subotu iscijeliti slijep. Tako da je i ovdje postavljano pitanje da li se može e, slijepima i gluvima e, saopštavati Božja riječ na, e, u subotu u jeziku u kome su se oni zatekli. I nije slučajno da se upravo u ovoj nedelji proslavljaju sveta slovenska vraća Kirilo i I oni su isto morali da svedoče i da se opravde kao Hristos i da kažu da u slovenskom jeziku i u drugim jezicima treba otvoriti oči slijepom To je ta poruka, e, to je e, ta vest koja potiče od e, svetog braća Kirila i Metodi. Ne samo u određenim jezicima, kao što treba a, prosvećivati slijepe i gluve, a mi smo svi bez evanđelske riječi i bez krštenja slijepi i gluvi, već da u svakom danu i u svakom jeziku i na svakom prostoru i u svim e, vekovima treba javljati i govoriti o spasenju, o carstvu Božijem, o neprolaznim i vječnim vrijednostima hrišćanskim. E, I u ovom uvodnom dijelu naglasio bih taj e, dakle kontekst e, praznika, e, kontekst te prosvete hrišćanske o kojoj večeras, koju večeras spominjemo, da je analiza te prosvete apostolske vezana za sve ove događaje u ovom periodu do pedesetnice, dakle poslije vaznesenja mi e, dočekujemo pedesetnicu, e, jedan praznik, slavimo događaj koji je prepun prosvete. Dakle, prava istinska prosveta, apostolska, e, potiče od pedesetnice, koji ćemo proslaviti ako Bog da u dogledno vrijeme u crkvi svojoj, u crkvi Božjoj i ispuniti se duhom svetim, ispuniti se tom e, duhovnom prosvetom, prosvećenjem, svjetošću Hristovom i onda progovoriti onim jezikom koji razumiju svi narodi, jezik duha svetoga koji su prizvani i pozvani da čuju i razumiju taj jezik božanske ljubavi. To je ta apostolska prosveta. U savremenom dobu e, mnogo se također govori o prosveti, o metodama, ciljevima, rezultatima, smislu e, prosvete i e, razvijaju se učenja u tom smislu koja imaju određeni rezultat, pa koji ja ne imaju određeni rezultat, pa se e, praktikuju određene prakse e, vaspitanja, učenja e, i na kraju opet e, dolazi na dnevni red, opet i opet iznova, šta je prava i istinska prosveta. To pitanje E, prosvete e, potiče još i prije hrišćanstva, dakle i u drevnim civilizacijama postavljalo se e, to pitanje kako od onoga što je divlje da se napravi nešto pitomo. To imamo već kao neku kulturu i u oblasti agronomije, i u oblasti stočarstva, i u oblasti privrede, E, te pokušaj da se e, od neke e, neformalne sadržine napravi neka određena prihvatljiva forma. Tako da su već stari Grci, kada je riječ o ljudima, primjenjivali, razvijali i afirmisali određene metode učenja, prosvećenja čoveka, ali to je imalo određenu svrhu za odbranu i ekonomiju tih e, malih e, gradova, polisa, država. Tako da već u staroj Grčkoj imamo dva tipa e, prosvete ili dva tipa vaspitanja, gimnastičko i muzičko. Ovo gimnastičko obrazovanje bilo je poznato i u najvišoj formi razvijeno kod Spartanaca oni su primjenjivali e, taj tip vaspitanja na mladićima, e, podvrgavali su ih velikim iskušenjima e, i tako su ih čeličili i pripremali za određene podvike. To bi moglo da se sad analogno uzme u savremenom svijetu to područje polje sporta Znači, bilo je to u funkciji te atletske građe, e, atletske spremnosti, podređeno tom takmičarskom duku, agonu. I imate one čuvene e, primere kada su majke e, slale sinove u boj i ona izreka ili sa štitom ili na njemu. Međutim, taj tip obrazovanja gimnastičko pokazao se nekako osim toga dosta surov, a i nedovoljan. Tako da su nasuprot Atinjani, nasuprot Spartancima, Atinjani razvili jedan tip vaspitanja, e, kombinacije muzičkog i gimnastičkog obrazovanja. E, dakle, oni već e, uviđaju da vaspitanje tijela, odnosno oblikovanje tijela nije dovoljno bez oblikovanja duše tako da su oni e, posvećivali pažnju ne samo gimnastici, nego i muzici, a pod muzikom su podrazumijevali više oblasti kulture, geometriju, gramatiku, retoriku, filosofiju i e, tako su e, pravili određeni rezultat u smislu društvenog napretka razvoja. E, taj tip e, obrazovanja gdje se vodi računa o simfoniji, gimnastičkog i muzičkog, e, nazvali su kagatija, što znači harmonija duše i tijela. Kasnije u hrišćanstvu taj podvig, ta priprema za podvig, za sudbonosni događaj, za suočavanje i susret sa dramatičnim događajima se nastavlja. Tako i da su hrišćani E, naročito e, njegovali tu praksu e, junačkog podvika koje su imali i Spartanci i Atinjani. Ali to je dobilo neke više forme u smislu toga da ljudi nisu žalili da polože život svoj da učine najveće podvige radi e, neči, nekih nedržavnih e, političkih, e, ekonomskih, odnovljenih ciljeva, već su podnosili te žrtve radi vere u svoga Boga, kome su se klanjali i kome su sve pretpostavljali. Znači, to je taj rod, to je taj soj i oni su bili u tom svijetu vrlo rano prepoznati kao ljudi koji ne žale život svoj za određene vrednosti e, koje su možda u to starom svijetu predstavljale e, nešto što ne zavređuje neku žrtvu. Dakle, bilo je razumljivo u starom svijetu da se žrtvujete za svoju porodicu, svoj narod, svoju državu, svoju otačbinu. E, međutim, hrišćani su počeli da javljaju i da čine podvige e, koji su bili e, posvećeni nečemu što je mnogo vrednije i od otačbine i od e, porodice i od pobjede u ratu znači bili su posvećeni toj pobjedi koja traje u sve vjekove, u sva vremena. A takvu pobjedu oni nisu mogli izvojevati bez eh, svog pojednog najvišeg vojvode eh, mladenca, bogomladenca Hrista. Kao što vojnici, tako da imamo i u bogoslužbenim tekstovima i u himnama, eh, često poređenje sa tim slikama iz arsenala vojnih predstava imamo te junačke podvige, zato već u prvim vjekovima kao um, mladići slave se sveti Dimitrije, upravo vojnici sveti Đorđe, jer oni su uh, u svom bojevanju iskazali neku uh, naročitu hrabrost za uh, neki određeni cilj koji nije bio baš tako svima jasan i prepoznatljiv. Tako da istorija crkve Božje, istorija E, hrišćanskog života, hrišćanske sadržine, e, prepuna tih e, metoda, tih, kad kažemo metoda, možemo da kažemo tih puteva ili tih podviga, jer riječ metod u srpskom prevodu znači put, a kad hoćemo da poznamo značenje te riječi metod, onda u još dubljem smislu možemo da kažemo podvig jer put e, može da bude nešto što vodi bilo gdje a podvig to je mobilizacija cijelog sebe zato mi često na liturgiji kažemo sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo to je e, taj vozlas koji ponavljamo na svetoj liturgiji e, to je taj put, to je taj metod, to je taj podvig koji nalazimo kod svetih apostola i on potiče e, od svete pedesetnice, a i ovi raniji podvizi kod starih naroda e, prije e, novozavjetne istorije isto tako potiču od samoga Boga, jer ti ljudi u starom svijetu koji su se žrtvovali za druge, oni su sigurno bili nadahnuti Bogom, jer bez nadahnuća, to su i stari Grci e, govorili, e, bez tog poziva od ozgo, e, ne može čovjek prevazići samog sebe, ne može pružiti više nešto no može, no je moguće. Tako da taj hrišćanski tip prosvete, on podrazumijeva tu pomoć višnje sile, što savremena prosveta previđa i zato se često kao u vrti u krugu bez određene sile i snage da promijeni čovjeka, e, da mu da putokaz. E, I da toliko reformi prosvete, toliko pokušaja, definicija prosvete. E, ono što crkva uči čovjeka to je da ne može bez višnje sile, bez tog nadahnuća, E, bez te posjete e, Božje e, čovjek da mobiliše svoje snage koje mu je Bog dao i koje su skrivene u dubinama njegovog sastava i u dubinama, najdubljim osnovama njegovog bića. Primjer svetih ravnoapostolnih propovednika Kirila i Metodija je po tome izuzetan i otvara niz e, tema i pitanja kad mi pokušavamo danas da razumijemo njihovu misiju. E, naime, kada na krštenju čujemo ono evanđelje, kada kaže gospod svojim apostolima, idite sada i propovjedajte svim narodima e, evanđelje u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Tu se otvara jedno pitanje kako i u kom smislu je moguće odpočeti e, poučavanje nekoga. Da li je moguće učiti nekoga ukoliko vas on na to nije pozvao da mu budete učitelji. Ono što se desilo našim precima, starim Slovenima i ono što svedoče žitija, a, e, to je da smo mi pozvali te misionare da dođu u našu sredinu i da smo htjeli i željeli i tražili da e, nas prosveti, da nas nauče riječi Božjoj i da nas uvedu u crkvu Božju. Znači, to je bitno e, da smo e, pozvali sve te apostole, apostolne učenike, da nas nauče riječi Hristove. To je poruka i danas da e, nema propovedi evanđelja bez e, ipak e, nekog poziva, jer sve ta braća samim tim našim pozivom bili su pokrenuti, nadahnuti i to je pravo čudo kako su oni u tako ranom uzrastu. Na Konstantin Kirilo kada je počeo da vrši misije tek od Hazara te kod Slovena on je svega imao 24 godine. A mnogi za danas su 24 godine tek počinju da studiraju. Otkud tim ljudima u to doba toliko nadahnuće? E, samo da vidimo koliko su putovali, e, koliko su imali susreta sa ljudima, koliko su e, trpjeli muke, koliko progone, koliko su se opet vraćali svojoj braći i bili radu primani, koliko su bili osporavani. Na primjer, e, Konstantin, e, brat e, mlađi Metodijen, on se rano i upokojio, tek u negdje petoj deceniji i njegove mošti su u Rimu, ima tamo i crkva u Rimu gdje se prvi put služila služba na slovenskom jeziku. Dakle, oni su bili podržani od pape, u to vrijeme i dobili su mandat da nastave svoju misiju i oni su nastavili tu misiju poslije metodije i do naših strana e, preko svojih učenika, petočislanika, e, Klimenta, Nauma, kasnije ovdje utvrdili su e, vjeru i naši Sveti Sava, Simeon, kasnije sve e, do današnjega dana e, razvija se ta misija. I e, to je ono što potiče od tih prosvetitelja koje smo mi pozvali. Danas u crkvi Svetog Đorđa poslije svete liturgije zaustavi me jedan brat i kaže da bi mi trebali sveštenici, zato sam napravio tu asocijaciju e, da idemo u narod i da propovijedamo evanđelje. I to je neka inercija u koju sam i ja bio ubijeđen. Međutim, e, pošto je sveže e, spomen ove braće Čirilo Metodije, sjetim se kako misija ne može da uspije, da bude plodonosna ako nije dobrovoljna i s jedne i s druge strane. Zato e, ukazujemo i učimo se od ovih žitija svete braće e, da je potrebno da mi, narod, ljudi, e, pozovemo da hoćemo, da tražimo da posjetu sveštenika, posjetu apostolskih naslednika, episkopa, E, monaha, e, istaknutih hrišćana, jer oni su se sabirali. Ne, možemo baš tako često da nađemo ni u Svetom evanđelju da su apostoli upadali negdje tako bez poziva. Oni su bili čuveni, dolazili su u neko mjesto i prosto onda su e, čulo se, na primjer, da su se otvorila vrata tamnice bilo je očiglednih eh, dokaza posjete anđela, bilo je čuda isceljenja, tako da su čak i protivnici eh, htjeli da ih vide. Eh, tiskali su se oko njih da ih dodirnu. dakle, nemamo toliko mnogo primjera gdje su apostoli upadali prosto bez ikakvog osnova negdje da propovjedaju evanđelje. E, morala je da se stvori neka pretpostavka. I sada mi moramo da se čuvamo toga e, da neka tako sav teret, e, svu obavezu, svu odgovornost hvalimo na jednu stranu. To bi se moglo reći da može da bude pogrešno razumijevanje. Jer u slučaju takve prosvete, Kirila metodije, imamo one koji pozivaju prosvetitelje i one koji ih šalju u te krajeve. Oni su bili istaknuti ljudi svoga vremena, u svome carstvu i bili su potrebni e, svome narodu. Međutim, e, e, vladajuća elita u Bizantiji E, shvatajući koliko je bitna ta poruka da dopre riječ Božja do svih ljudi, do svih naroda, oni se žrtvuju za nas i to je određena žrtva. Oni nam šalju te uzvišene muževe koji i njima trebaju. Šalju ih u misiju i e, tako imaju jedan rezultat koji je nama e, već u savremenom dobu, možda u posljednjih nekoliko vjekova postao tuđ. Šta su Grci? postizali time što su prosvećivali okolne narode. Mi znamo iz žitija svetog Dimitrija kako su Sloveni jurišali na Solun i kako je gospod e, bio predao Solun e, Slovenima, ali i sveti Dimitrije navodi se žiti ustao iz Kivota i e, toliko bio uporan pred gospodom i zahtijevao da odbrani Solun bez obzira na grijehe Grka, Jelina, tako da se gospod smilovao ono, molite se svetog Dimitrije i odbio Slovene. Poslije e, te misije svete braće Kirila i Metodija mnogo je manje bilo ratovanja i najezde Slovena e, na zidine vizantijskih gradova. E, vidite kolika je bila ta vjera u prosvetu, u prosvećenju. Mi sad kad dođemo u sukob sa nekim narodom gdje recimo E, tinjaju te strasti vekovima, godinama, e, gotovo i da ne pominjem tu mogućnost da bi možda rješenje bilo u nekom duhovnom smislu. E, međutim, ako hoćete i u našem susjedstvu, to navode i naši oci i episkopi, kao zadivljujući primjer kod Grka, izvesni episkop Anastasije, on je poslije pada Emer Hođe krenuo u tu misiju posjete svim tim albanskim selima, ne tražeći od njih da se krste. Prosto kao čovjek pošao je da im pomogne i onda se dešavalo da nizom čitavom selo posle te ateizacije gladno duha, gladno prosvete prijavi se da se krsti. Tako da sada u Albaniji imamo preko 30 pravoslavaca, hrišćana koji su eto nastali tako što je određeni episkop u nekom trenutku imao dobru i brzu i orijentaciju čirilsko-metodijevsku e, koja recimo ovdje živa i razvijena na našim prostorima. Dakle, dakle prosvjeta je e, jako bitna. Ona može da spriječi ratove, može da spriječi e, divljaštvo, može da spriječi ubijstva, može da spriječi E, čak i elementarne nepogode, e, gnev Boži, potop, e, tako da crkva neslučajno, neprekidno pominje tu misiju svete braće Kirila i metodije I nekako sve ove naše nevolje ovdje na ovom užem prostoru možda i nastaju zbog toga što smo zaboravili, ne ističemo dovoljno ulogu tih naših e, prosvetitelja prvih slovenskih e, i njihovih učenika i zato tako recimo lako se odričemo Čirilice, zna se da su oni sastavili pismo e, glagoljicu pa Čirilicu da je to blagosloveno pismo da smo na to jeziku tim pismom pisali pohvale Bogu, e, molili se Bogu i e, slavili Boga, tako da je važno da ne zaboravimo e, sve to što su za nas učinjeli ta braća Kirilo i Metodija. Ono što još ovdje treba naglasiti povodom metoda apostolske prosvete, to je da taj tip prosvete e, gdje možemo sada da vidimo. Mi znamo da je u svijetu, u Europi zavladao univerzitet, e, to je jedan najviši tip prosvete, vladajući tip prosvete katedre, e, čuli ste ex katedra, to je taj pozitivistički pristup, uzročno-posledično i scientistički. Međutim, ta čirilometodijevska prosveta E, još uvijek, hvala Bogu, evidentna je u određenim svetim obiteljima. A šta je poenta te prosvete? To je e, ne da sa ove strane katedre predavač utovi neku pamet ljudima s one strane katedre, nego prosto da kroz zajednički život, e, kroz praksu, kroz E, podvijek, e, ljudi uzajamno e, se uče da imaju ne nekoga učitelja koji je popio svu pamet ovoga svijeta pa sad treba da im da neku svoju pamet nego da prepoznaju taj duh istine koji je prisutan u crkvi sada e, i na svakom mjestu da iskoriste e, prostor za to, da se napoje tim duhom istine. Vi sad kad vidite poredak u nekoj obitelji manastirskoj, e, vidite koliko je posvećeno prosveti, koliko se stavlja akcent na prosveti od jutarnjeg bogosluženja, kada se sabiramo u crkvi i kada slušamo psalme, službe, tropare, himne, pjesme, prozbe i sama sveta liturgija. Poslije toga opet za trpezom, e, to je jedno iskustvo o kojemu čak i govore psiholozi, da dok čovjek nešto e, čini što mu je e, prijatno, da se nahrani fizički, tako on se hrani i duhovno. To je ona kaluka o od koje su još govorili tinjani. Da fizička hrana e, treba da bude dopunjena duhovnom hranom. E, sada kada mi to razdvojimo, kada samo brinemo o fizičkom sastavu, a ne marimo za duhovni sastav, onda nije čudo što se nalazimo u nekom rascepu, šizofreniji, suprostavljenosti u, samom, u samima sebi, o tome naravno govori i moderna psihologija. Šta znači riječ šizofrenija? E, razdvojenost, raspolućenost, e, razvorenost, pustoš. Znači, jedan dio je e, odnjegovan fizičko zdravlje, a drugi dio je zanemaren, zapušten e, duhovno zdravlje. Tako da crkva Božja, e, imajući znanje duha istine, duha svetoga, naglašava, javlja čovjeku da mu je bitno da sačuva, da brine i o duhovnom i o fizičkom zdravlju, kao integralna ličnost i da je to pretpostavka e, njegove svežine, njegove bistrine, E, i njegovog uspona u duhovnom, ekonomskom, političkom i u svakom drugom e, i naučnom i kulturnom smislu. E, to je ta poruka te apostolske prosvete. Znači da se svim sastavom svojim ispunimo onim što je spasonosno ne samo e, nečim što je sekundarno, nego upravo onim što je apsolutno, e, samim Bogom, e, gospodom, Isusom Hristom, u sveti o toj tajni pričešća. Mi čitamo oni onim molitvama prije pričešća da se pričešćem, pričešće to znači participacija, učešće, proživanje da se ispunimo, da nas prožme Eh, eh, Bog u svim našim delovima, žilama, venama, bubrezima, sastavima, umu, razumu, volji. Eh, to je taj ideal apostolske hrišćanske propovedi. I zato na djevčanju pjevamo da je trojica jedino sušna najviša propoved znači, ne propoved u smislu ex katedre, da ja sad s ove strane vam kažem šta je Sveta Trojica, nego upravo da i mene i vas, svešteno služitelje i one verne koji su prisutni u crkvi, e, ispuni i prožima neprekidno u vjekove vjekova ta propovijest Svete Trojice a to je sama Sveta Trojica, jer gdje je sin, tu je duh, gdje je duh, tu je otac, gdje je otac, tu je sin, gdje je e, sin, tu je duh i otac i to je ta tajna sve prisutstva Božijeg. E, tako da je e, to taj domet preobražaja čoveka. Vidite razna učenja u savremenom svijetu i još ranije, počevši od Grka, E, postavljaju i pitanje šta je ono e, što je čovjeku e, najvažnije, što je spasonosno za čovjeka. Da li je to sreća, da li je to ekonomska dobit, da li je to znanje, da li je to slava, vlast, šta kaže crkva? Odnosno, već i sada imamo učenje, čak ljudi koji nisu toliko ni verujući da je čovjeku potreban preobražaj. Da čovjek e, ko nešto hvali, da on ne može da ostane u svom biološkom sastavu kako je od majke rođen u vijek i vijeku. Ne može takav da ostane osim da se raspadne, da se rastvori. Zato pjesnici e, tako bolno e, nekada kažu, kako to može pjesnik duboko da kaže, E, da je čovjek tragično biće. E, a apostol Pavle još e, kad davno kaže da je on u svom putu, u svom traženju Boga spustio se do dna ada i podigao se do sedmog neba. To je čovjek koji, recimo, kome je potrebno posvećenje I on silazeći do dna ada, dotičući dno ada, on samo još više vidi koliko mu je ta prosvjeta, ta sposobnostna prosvjeta e, potrebna i to su sve kulture, civilizacije projavljivale u svojim književnim dijelima, zapisima, crtežima, muzici, ali ne možemo naći veći domet osim e, u hrišćanskoj propovjedi. Uzmite ikonu svetoga eh, Andreja Rubljova. Pogledajte taj domet. Eh, sada čak i na zapadu vidimo gotovo eh, u njihovim hramovima okačene zašto ti dometi umjetnosti. sve sveta trojica, bijeli anđeo iz Mireševe, prorok Ilija. Šta svedoče ti rezultati prosvete? Ko je to sastavio? Ko je to nacrtao? Preobraženi ljudi. Ljudi koji su stekli tu simfoniju duše i tijela i proželi se Bogom. Tako da nemate danas na planeti u interneta ko ima išta da prigovori e, tim rezultatima te prosvete. E, pa bijeli anđel, prorok Ilija iz Morače, e, Rubljovljeva, Sveta Trojica, Vladimirska Bogorodica, Hilandarska Trojeručica, Hilandarski Gospod, ajde, dovedite budistu, e, muslimana, ko će da ospori e, te rezultate, te i takve naše prosvete. A sva ta prosveta potiče od te misije, od tog dijela e, svete braće Kirila i Metodija koje su željeli da onima koji traže to što traže ih pruže i da ih u tome uduševe. <clears throat> Jer ta misija Svete braće Kirove metodije nije ostala samo na tome. Oni su uprkos tome na što su e, bili gonjeni i osporavani e, kako se tamo navodi od tih njemačkih sveštenika koji su tada pripadali toj crkvi, ali zbog e, toga što su navijali za te svoje zapadne vladare, oni su sprečavali da se recimo nekako u toj eliti hrišćanskoj nađu i Sloveni. Možda mnogi od njih e, i sami nisu smatrali e, pogrešno da se ta misija vrši na slovenskom jeziku. Ali nisu htjeli da prihvate da taj narod, ti Sloveni, postanu hrišćanska elita. Ko je mi u to vrijeme najveća hrišćanska elita? Pa upravo e, vizantijsko plemstvo elita iz Carigrada. I oni nisu bili zali, kad, nego su e, putili e, svoje misionare i bili spremni da prihvate Slovene, da zajedničare sa njima. I pogledajte kako se to posle e, nastavilo, šta znači zloba i zavist. Kako su poslije ti koji su apsolutizovali latinski jezik nastavili i dalje da prave te zatvorene sisteme, da osporavaju pravo drugima, da nacrtaju svetu trojicu, da naslikaju bijelog anđela. I sad došlo se čak dotle da oni nemaju ništa e, izraženo, e, pogotovo u određenim opcijama hrišćanskim, e, i ne poštuju se sve te Samo se uvažava puki biblijski tekst, što je opet isto neki domet, ali vidite e, kako to e, je u određenom vremenu bilo e, nekako surovo da se spriječi drugi da se manifestuje, da se obrazuje, da se prosveti, da se recimo zadrži u neznanju, da mu se e, saopštava evanđelska riječ na misteriozan način, da nema orijentaciju. E, sveta braća Kirilove metodi, oni nisu žalili da e, tom narodu za koga su sami rekli da su slovesni, sloveni, znači nisu varvari, jer Grci su zvali varvari na sve one koji nisu bili Grci. To su bili divni ljudi e, koji nisu poznavali zakon, e, koji su bili bezobzirni. E Sada to se tako kroz istoriju i dalje nastavilo, ta distikcija Grci i Varvari, ali vidite postoji još jedan soj, to su Sloveni. Znači Sloveni nisu od strane Grka bili nazivani varvari nego su oni prepoznavali u tom narodu nešto što je slovesno, što je blisko plemenito lozi, plemenitom rodu. I zato nisu žalili da pošalju misionare i da ih e, ohrabre i podrže da e, prošire tu misiju. Kasnije imamo naročito e, velike rezultate E, petočislenika, učenika Klementa i Nauma, Angelarija Gorazda to pamti crkvenu ulogu i nastavlja to e, taj pristup, taj stil e, prosvete, taj stil života, tako da i mi nadahnuti svetom braćom i njihovim učenicima. U tom smislu težimo jedinstvu hrišćana, da se svi prosvete istinom, duhom svetim. I to govori mitropolit, filohije, patrijarhi, e, episkopi, sveštenici, da svi e, poznaju e, toga Boga Kirilo, metodiju i učenika i njih i da budu oduševljeni, da ispovedaju i da naslikaju ikone i da ispevaju pjesme kao Roma pevac i to će crkva sve da čuva i pominje i ponavlja u vjekove vjekova. bosanski jezik. Možda nekoliko e, riječi o važnosti svete liturgije kao o mjestu susreta i se živi Bogom i se poslovnicima Božim. Za nas, savremene hrišćane. Pa vidite, naše akademije, škole, institucije, nažalost, e, ne znam iz kojih razloga, e, moramo to reći, E, nisu i mi čak i u samoj crkvi, jer je ova obnova krenula je tek ima već 20 godina, nismo dovoljno proučili to dijelo. E, ne samo sve te braće Kirile Metodije, nego i drugih e, njihovih učenika, pa i naših Nemanjića i tako to I veliki posao. Toliko ima tih tema to je izazov. Koliko mi gubimo vremena, rasplinjavamo se, a e, ako pogledate Grke, Njemce, Ruse, ako hoćete i Francuze, oni su u tom smislu mnogo e, postigli. Imate dosta e, temeljne studije o njihovom radu, analize njihovih tekstova, mi sad ovdje, e, ne znam koliko smo u Akademiji nauka e, srpskoj, crnogorskoj, e, u tom smislu postigli rezultat. Ali ako je postignuto, pošto ja nisam stručnjak za to, možda profesori književnosti više se time bave, nije to dovoljno popularizovano. Jer vi kad imate neki rezultat, potrebno je i da se on nekako promoviše, da dopre do da se populariše, da se podsjeća. To crkva čini jednom godišnje, svake godine slavi se metod, je narod to čini tako što daje imena e, djeci po njima, što podiže hramove, ali pošto je ovo era nauke, era znanja, era interneta, bilo bi dobro da se ljudi upućuju, da budu verzirani povodom prevoda, povodom tekstova, povodom istorijata, i možda zbog toga i dolaze ove deformacije da se omalovažava e, i ti rezultati koji predstavljaju uopšte čovečansku baštinu. Na i na zapadu i na cijene se braća Kirila metodi. Oni su priznati i oni nisu sporni. Znači, oni e, predstavljaju neki domet e, koji ne osporava uopšte kultura ni ova koja je hrišćanska, ni koja je nehrišćanska. Tako da bi trebalo praviti zbornike e, povodom e, svih tih e, sačuvanih dijelova, spisa, ja prosto to nemam orijentaciju detaljno o tome, osim iz nekih prikaza koji su tako malo i uprošćeni i tako. Tako da E, bi dobro bilo da se razmišlja o tome, da se uloži u to. I ako hoćete financijska sredstva, kad vidimo u šta sve država ulaže, e, u nekom registru tamo vlade Crne Gore, Ministarstvo kulture prošle godine vidio sam uložilo je oko 2 miliona evra u nekakve uglavnom projekte koji e, pustoše, negiraju, omalovažavaju predanje Čirila izvitoperuju, rugaju se sa tim predanjem, potiru ga, e, naglašavajući e, da naša kultura e, potiče od prije 100 godina, 200, od proglašenja neke nezavisnosti, od nastanka neke ideologije. Samo kad bi se ta sredstva usmjerila u teme koje su referentne i na svjetskom planu, svim univerzitetima e, i oni za one koji studiraju teologiju književnost i istoriju, to je jedna od bitnih tema e, koja se e, proučava i postoje simposioni, okupljaju se naučnici svih zemalja, pogotovo slovenskih zemalja, Rusi sigurno sad u novije vrijeme također firmišu rad te braće, Poljaci, Česi, trebalo bi mi Srbi da u tom smislu nastavimo. Mi u crkvi naravno u tom liturgijskom smislu to je i najdublji smisao te, tog pomena, tog svedočenja, prisutnjenja njihove e, vere, njihove misije, njihovog dijela. To je ono što e, nekako e, crkva čini uparko svim otporima. I po tome ličimo na Čirila i koji su se trudili s velikim protivljenjima, otporima, znači borili su se ne protiv latinskog jezika, nego su se borili i za e, slovenski jezik. Nisu oni bili e, negirali e, latinski, ni grčki, ni jevrejski, ni bilo koji jezik, nego su se borili i za slovenski jezik. I ko zna da se oni nisu izborili za slovenski jezik

narod e, može i pa to je, zaboravio sam da to razjasno, to je školska stvar, znači e, na, kr, na krstu na kojem je Hristos raspe stajala je tamo e, natpis na tri jezika, car judejski, na latinskom, jevrejskom i grčkom. I to je bio argument na koji su oni pozivali da su to biblijski jezici

Još u ovo vreme, svi smo poveda u raznim crkvama, ovaj, nepravoslavnim i sektama i služiti sa njima. A, a isto vreme ti isti naši e, pravoslavni e, duhovici i glede sve parokije i eparhije, ima dosta ljudi koji nemaju ovaj, upliva u pravoslavlje i znaju šta je uz Šta mislite vi o tome sad, u ovoj situaciji? Pa to je politika sad, ima i crkva određenu politiku. E, ne znam, negdje sam skoro našao gdje se kaže da ekonomija predstavlja jednu oblast gdje recimo deformacije nisu tako strašne, ali politika je jedna oblast u smislu vlasništva. I zato su tako ljudi burno reaguju kad se recimo dođu u zonu politike. E, tako i oko tih odnosa sa inovernima, sa drugima, to u metodijskom smislu je legitimno da e, imamo odnose sa ljudima, bez obzira kako oni vjeruju i kako misle, ali drugo je ta politika, šta je moje, šta je tvoje. I zato mislim da su nastali problemi. Na nije svojstveno pravoslavnima da uzmu tuđe. Ali eto, u, kroz to istorijsko iskustvo e, imate u Carigradu da su dolazili latinski sveštenici, bili primani i e, se da će oni pomoći u odbrani od Turaka. Ali nekako to se pretvorilo u izdaju. E, tako da ima mnogo tog iskustva u smislu gdje sam ja tebe primio u kuću, ti si mi to posle prisvojio. E, tako da e, ne možemo da sad tu pomiješamo ta dva plana. U principu hrišćani su ljudi dobronamjerni prema svakom i poštuju sada sve ljude. Međutim, oprezni su u tom smislu politike jer malo malo mi vidimo kako odjednom po nekim marifetlucima <laughs> ono što je tvoje postane njegovo. I to je ono e, što nekako crkva pamti, ne i crkva, nego i narod pamti. Istekao je neke mehanizme za odbrane, ali ne smije u tome da ide u smislu nekih fobija. Mi imamo sad ovdje turiste, vidite, tu dolaze e, ljudi svih naroda, vjera, posećuju ovaj manastir, kažu nam dobar dan, zdravo. E, tako da e, mi je to spor da se i vodi razgovor. Možda <clears throat> nama to i hvali. Evo, skoro imali smo jednog gosta u mitropoliji Francuza e, koji je čak i održao predavanje u Bogosloviji o Svetoj Gori. Vi vjerujte da je to zadivljujuće, on je reformat, reformatorska ova crkva, e, s kakvim je on detaljima održao predavanje, meni su ti detalji poznati, koliko je pažljivo proučio tamo te oblike, detalje, ali nije postao pravoslavno, eto, bolje zna <laughs> šta je u Svetoj Gori detalje, ali fali mu nešto, mislim, fali mu nešto ovaj, da potvrdi to. Čak mu je taj prijatelj Francuzu Simona Petrumona, vi treba znate da u Srpskoj crkvi imate e, sve nacije, čak ima i Afrikanaca, Crnaca, koji su se krstili. E, I tako su revnostni. U Hilandaru imate oca Pantelejmona, kažu da je on toliko revnostan da više od svih čita ono I ovaj, pravi poklon i vodi računa o tipiku. E, tako da je, nije to samo na riječi, nego i e, sad i Njemci imaju čak na univerzitetu jednom koji je u rangu Oxforda, Cambridgea, ne znam kad su otvorili ocijek za pravoslavu. Tamo predaju Rusi, to je jedini na katedru u zapadnoj Europi koja ima Eh, odsjek za pravoslavne i studenti su raznih eh, opcija, ali profesori su uglavnom ili eh, pravoslavni Grci, Njemci, pravoslavni Rumuni, tako da je to u duhu Kirla i Metodije. Mi smo mm, imamo tu ovaj, dobru volju da se prosvete svi narodi i evo čak i Albancima poželjeli bismo prosvećenje. Evo, Grci su ih prosvetili u određenom broju, bez obzira koliko su prepatili. Ja mislim da ima čak i, u Srpskoj crkvi pravoslavnih albanaca, vjerovatno. Tako da je to je to. Tako. Dobro, ja <laughs> se zahvaljujem da ne dužim.